بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال الله تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين حرمت لك musulmon aka أكوكلر مجاهد ومجاهد mujohid parvar ملت غيرتلك ماردملر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى bizga bir katta ne'matni bergan o'sha ne'matni alhamdulillah biz har kun uyimizda ko'ramiz biz uylarimizda biz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 قلسا ونه ازگر ترب قويسا الله تعالى نين عذابه قد تقبلت من سلرگا بقوم بعض قبلنا ايت مخشمن ko'p yaxshi bilasizlarki alhamdulillah necha yildan beri taqriban 50 yildan beri afg'onistonda jihod bo'lyapti inglizga qarshi rusga qarshi amerikaga qarshi shu jihodlar bo'lgan alhamdulillah va bugun futuhat kunlari keldi alloh taolo shu islom imoratimizni qoimu doim qilsin qiyom bergandan keyin alloh taolo shu imoratimizga istihkom bersin davom bersin bu zaminda jihod sarzaminida shahidlarning qoni to'kilgan shu muborak zaminida alloh taolaning ko'p katta bir ne'mati bor ekan zohiriy shakli ham alhamdulillah bor ekan amaliy shakli ham bor ekan shunga shukr qilishimiz kerak aytiladiki qadra ne'mat ba'da zavol biz bugun o'zbekiston tojikiston qirg'iziston turkiston pokiston arabiston boshqa joylardan kelgan muhojirlar shu gaplarni sizlarga aytib olamiz ke bugun bugun sizlar oldilaringizda bu turgan bu qur'oni karimning nusxasi bu ne'matdan ko'pchilik bugun mahrum birodarlar Qur'oni Karimning fazilatlarini ulamolar ham aytadilar bu yerda. Talibi ilmlar ham shu Qur'oni Karimni hifz qiladilar. Madrasalarimiz obod, masjidlarimiz obod. Lekin ey aziz birodarlar, shu dunyoda shunday musulmonlar borki, ular shu Qur'oni Karimni bir ziyorat qilishga mushtoq, lekin Qur'oni Karimni ko'rilmaydi. qur'oni karimni o'zining qo'llariga tutmoqchi lekin ularning qo'llarini kesib tashlaydi dushmanlar bu qur'oni karimning nusxasi agar vatanlarimizda bir uydan chiqsa o'sha odamni qamab qo'yadi zindonga soladi zulm bo'ladi unga qur'oni karim agar biz uylarimizdan chiqsa biz uylarimizni kuydirib tashlaydi dushmanlar bugun shu haqiqatlarni voqealarni sizlarga aytmoqchiman men ulamolar sizlarga qur'oni karimdan oyatlarni o'qib beradi hadislardan ahadislarni fazilatlarni aytib beradi mana bu qur'oni karim ekan mana bu qur'oni karimni alloh subhanahu va taolo lavhi mahfuzda nozil qilgan ekan jibril alayhissalom o'shani sayyidimiz habibimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamga olib kelib bergan ekan mana shu qur'oni karim uchun jangi badarda uhudda hunaynda handaqda odamlar qurbon bo'lib ketgan ekan odamlarning qonlari to'kilgan ekan odamlarning kallalari kesilgan ekan bugun bu qur'oni karim biz va siz qo'llarimizda turibdi birodarlar afg'onistonda bugun bu qur'oni karim tirik holatda bor sizlarga men shuni aytmoqchiman ey aziz birodarlarim dardimni bugun aytmoqchiman qur'oni karimning oyatlarining tafsirlarini sizlarga ulamolar aytadilar qur'oni karimning fazilatlarini sizlarga muhaddislar aytadilar men na ulamolarning ichida hisoblanaman na muhaddislarning ichida hisoblanaman lekin men bir dardman musulmonman alhamdulillah musulmon qalbi meni yuragimda bor bu yerda dardidan to'lib qolgan bir qalb bor menda shu qalbining dardlarini alamlarini sizlar bilan sharik qilmoqchiman bugun dunyoda ba'zi shunday davlatlar borki ular qur'oni karimni zohiran sizga ijozat beradi o'qishga ijozat katta katta qoriya qur'onlar musobaqalashib o'tirsa ularga minglab riyollar musobaqada beriladi Ko'p yaxshi bilasizlar u davlatlarni. Arabistonning davlatlarini misol uchun aytsak bo'ladi. Qur'oni Karimni tajvid bilan ta'lim beradi. Qur'oni Karimni musobaqalarini ular munoqid qiladi va barpo qiladi. Qur'oni Karimni Qur'oni Karimning xizmatlarini ular qiladi zohiran. Gaplarimni yaxshi tushunyapsizlarmi? Sizlar meni gaplarimni tushunyapsizlarmi? Qur'oni Karimning zohiriy xizmatlarini ular qiladi. Ammo Qur'oni Karim aytsa والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله مِنْ قولين كثين يلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة زاني erkak va ayolni Darralangilar, 100 ta darra uringlar desa yoqmaydi. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض مسلمان badmashlar musulmonlarning amniyatini buzib yurganlar shularni tutinglar va ularga jazo beringlar va bularning qo'llarini oyoqlarini kesinglar bularni dorga olsinglar qur'oni karim aytadi shuni bular aytadi yo'q qur'oni karimning ismi qoldi islomning ismi qoldi qur'oni karimning rasmi qoldi lekin bunga amal qilmadi qur'oni karim nozil bo'lgan makka madina shu joylarda bugun qur'oni karimga amal yo'q jihod desangiz sizni bandi qiladi shariatning hududlarini joriy qilamiz desa sizni terrorist deydi va xilma xil laqablar bilan sizni tutadi bu odamlar bu davlatlar birinchi qism ekan bu davlatlar birinchi qism ekan qur'oni karimning zohiriy holatda sizga ijozat beradi qur'oni karimning tilovatiga ijozat bor o'qishga ijozat bor tajvidga ijozat bor katta katta sanadlarni sizga beradi musobaqalarga ishtirok qilsangiz sizga ijozat bor hammasiga ijozat bor ammo qur'oni karimning ahkomlarini tasbiq qilishga hargiz ijozat yo'q o'g'rini uch yil bandi qiladi kim qo'yib beradi zinokorni o'n sakkiz oy bandi qiladi kim qo'yib beradi va boshqa badbaxtlarni musulmonlarning izzatiga nomusiga joniga moliga qasd qilganlarni qo'yib beradi ozod yuradi keyin bu birinchi qismi bo'ldi birodarlar ikkinchi qismi ikkinchi qismi undan ham battar ular qur'oni karimning zohiriy shaklga ham ijozat bermaydi birodarlar mana bugun amerikada qur'oni karim ko'ydirilyapti swedenda qur'oni karim ko'ydirilyapti Avrupada Qur'oni Karim kuydirilyapti Turkiston, Mashriqiy Turkistonda Qur'oni Karim kuydirilyapti Chin musulmonlarning Qur'onlarini masxara qilyapti. Chin musulmonlarning masjidlarini buzyapti. Musulmonlarning madrasalarini yo'q qilib tashlayapti. Va shunday ko'p davlatlar bor, birodarlar. Hammalar bugun bu ikkinchi qismni aytaman. bular qur'oni karimning bu zohiriy shaklga ham ijozat bermayapti qur'oni karimning nusxalarini ham qo'ymayapti bugun ko'p zulmdan to'lib ketgan shu dunyo bu zamin zulmdan va noinsoflikdan to'lib bo'lgan birodarlar Ba'zi davlatlar zohiriy shaklda Qur'oni Karimga ijozat beradi va ba'zi davlatlar zohiriy shaklda ham ijozat bermaydi. Ey musulmonlar, bugun biz kitobimiz, biz payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan bu Qur'on xor bo'lyapti, birodarlar. Zalil bo'lyapti, birodarlar. ko'ydirilyapti birodarlar poymol qilinyapti birodarlar billah tashnob qog'ozdek ishlatilyapti birodarlar qur'oni karim qiyomat kunida shikoyat qiladi Alloh Allohning payg'ambari qiyomat ro'zida Allah'a şikva kıladı, gila qiladi. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا الرسول أي محمد صلى الله عليه وسلم muhammad sollallohu alayhi vasallam qiyomat ro'zida aytadilar yo robbiy ey robbam inna qavmi ittakhadhu hadal qur'ana mahjura meni qavmim shu qur'onni tark etgan edi men asl maqsadga kelmoqchiman endi ikki xil davlatlar bor dedim sizlarga ba'zi davlatlar qur'oni karimni zohirda qo'yapti ijozat bor va ba'zi davlatlar zohirga ham ijozat bermayapti ammo dunyoda shuni unutmanglarki pokiston ham bularning ichida bor ba'zi odamlar pokistonni muqaddas gov deydi madrasalari ozod masjidlari ozod hamma narsalari obod, tablig'iy markazlari obod. Lekin shu Pokistonning shayton hukumati, Pokistonning shayton nizomi, Pokistonning kufri qonuni bu Qur'oni Karimga ijoza bermaydi. 70 yil bo'ldi Pokiston Hindistondan mustaqil bo'lgan. Sizlar biror kuni shunday bironta voqea eshitganmisizlarki, bironta o'g'ri tutildi va uning qo'li kesildi hargiz unday gaplar yo'q pokistonda makka madina hattoki shunday bo'lib ketdi bugun lekin dunyoda faqat bir davlat bor birodarlar gaplarimga mutavajja bo'linglar dunyoda bir davlat bor bir dunyoning eng faqir davlatlaridan bittasi hisoblanadi. Dunyoning dunyoviy suhuliyatlar, sharoitlar bo'lmagan bir davlat bor. Uni Afg'oniston deydi. Va o'sha davlatning ichida bugun men va sizlar alhamdulillah bormiz. Men shu maqsadga sizlarni keltirmoqchiman. Bugun sizlarga Alloh taolo bizdan olib qo'ygan ne'matni arablardan olib qo'ygan ne'matni o'zbeklar turklar tojiklardan olib qo'ygan ne'matni sizlarga ey afg'oniston millati sizlarga alloh taolo hadya qilib ne'mat qilib berdi allohu akbar bunga shukr qilinglar deyman sizlarga bugun afg'onistonda bu qur'oni karim zohiran ham ozod ekan botinan ham obod ekan bu qur'oni karim Afg'onistonda nofiz turibdi alhamdulillah. Lekin biz ko'ramizki, ba'zi odamlar islomiy imoratning ba'zi xato kamchiliklarini tutib, ko'p katta-katta gaplarni aytadi. Lekin unutmanglar ki islom imorati islom hokimiyati bu Allohning ismiga, Allohning rasulining ismiga ko'p qurbonlik bergan. Ha, xato kamchiliklar bizda bor. Islom imorati hech qachon, hech qaysi loyihada shunday yozgan emaski, biz Jibrilmiz. Yo'q. Biz Jibril emasmiz, ammo iblis ham emasmiz. Biz basharmiz, والبشر يخطئ ويصيب ولكل منه نصيب bashar degan xato qiladi yaxshi ishlarni ham qiladi va hammadan uning nasibi bor shu uchun sizlarga men bu dardmand dillik bir muhojir bir musofir inson sizlarga shu nasihatni qilmoqchiman ki afg'onistonda bugun islom imorati qur'onni hokim qilmoqchi shunga yordam qilinglar Biz soqollarimiz yo'q edi. Bugun soqollarimizga ham oq tushyapti. Alhamdulillah Allohning dini uchun bu yerda muhojirlar, ansorlar islom imoratining bayrog'ining ostida qurbonlik bergan birodarlar. Chunki biz o'zimiz davlatlarimizda o'zimiz vatanlarimizda qur'oni karimni hokim qililmadik qur'oni karimning hurmatini ko'tarilmadik qur'oni karimning taqaddusini obod qililmadik qur'oni karimning nizomini barpo qililmadik arabistondan kelgan musulmonlar bu yerga afg'onistonga kelib shahid bo'ldi bu yerga afg'onistonga kelib ularning qonlari to'kildi faqat shu qur'oni karimni nofiz qilishlik uchun qur'oni karimning hokimiyatini tasdiq qilishlik uchun bugun butun dunyoda basta olamda faqat bu bir davlat borki qur'oni karimning ta'limotini tasdiq qilaman deb turibdi shuning uchun amerika ham afrika ham Avrupa ham, munofiqlar ham, fosiqlar ham, kofirlar ham, murtidlar ham shu davlatni yomon ko'radi. Islom imoratini yomon ko'radi. Islom imoratiga qarshi quyudatlarni qo'yadi. Iqtisodiy, siyosiy, askariy har qanday mushkilotlarni yaratadi. Lekin Alloh xohlagan narsa hech qachon uchmaydi. shu chiroqni alloh taolo ro'shan qilgan alloh taolo shuni ro'shan qiladi inshaalloh yuriduna an yutfi'u nurallohi biafvahihim kofirlar Allohning nurini o'chirmoqchi. Vallohu mutimmu nurihi. Alloh taolo o'zining nurini mukammallashtirmoqchi. Walau karihal kafirun. Agarcha kofirlar yomon ko'rsa ham. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الله بو دين نجنتكن بو پیغمبر نجنتكن وزنين ديننا غالب قلش قتون hamma dinlarga g'olib qiladi alloh taolo shu dinni nasroniyat yo'qolib ketadi yahudiyat yo'q bo'lib ketadi majusiyat yo'q bo'lib ketadi shiyalar yo'q bo'lib ketadi qoladigan narsa faqat allohning dini qoladi bu yerda karihal mushrikun agarcha mushriklar shuni yomon ko'rsa mana sizlarga aytadigan gapim shu bo'ldi umar roziyallohu taolo anhu aytadilarki kimki johiliyatni ko'rmagan bo'lsa birodarlar oqsoqol bobolar sizlarga aytaman umar roziyallohu taolo anhu aytadilar kimki johiliyatni ko'rmagan bo'lsa kufrni ko'rmagan bo'lsa shirkning quvvatini ko'rmagan bo'lsa u islomning qadriga yetmaydi lekin biz johiliyatda yashaganmiz kufrni ko'rganmiz shirkda yashaganmiz islomda dinga payg'ambarga tavhin bo'ladigan joylarda yashaganmiz shu uchun shu qur'oniga bu qur'oniga qurbon bo'lish uchun kelganmiz birodarlar sizlar shu ne'matning ichida turib agar shu ne'matning qadrini bilmasanglar alloh taolo sizlardan norozi bo'ladi shuning uchun shu qur'onni qadrlanglar shu qur'onning bayrog'ini ko'targanlarni hurmat qilinglar shu qur'oniy ta'limotlarni tatbiq qilamiz deb 20 yildan beri amerika bilan jang qilgan undan oldin sizlar bobolarimiz rusga qarshi jang qilgan bu qur'onni o'rnatamiz deb jang qildik alhamdulillah bugun o'sha kun keldi ey haloyiq ey mardum ey musulmonlar Silahkan Aisyah dengan gapam show. Inna Allah yarfa'u bihada al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Albatta Allah subhanahu wa ta'ala şu kitap bilen bazı kavimlerini kutaradı. Bir vaktilerde Arablar hakim idi bütün dünyada. Ondan keyin Allah Taala ulardan olib turklarga berdi. Ondan keyin Allah Taala ulardan olib hindistonliklarga berdi. Ondan keyin ulardan olib sizlarga berdi. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما بعض قوم لرنا الله تعالى شو كتاب من بركة بلن كتر ده ويضع به آخرين وبعض قوم لرنا الله تعالى رسوة قبط شيء اگر شو كتاب ده بز عمل قماتك الله بزن رسوة قلدنا عوذ بالله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ko'pchilikni alloh taolo adashtirib qo'yadi zalolatga tashlaydi shu kitob bilan va shu kitob bilan ko'pchilikni alloh taolo yo'l ko'rsatadi hidoyat beradi lekin fosiqlarni alloh taolo adashtiradi bu afg'onistonning g'ayyur millatiga imorati islomiyaning soyasida la ilaha illalloh muhammadu rasululloh degan shu bayroqning ostida yashayotgan odamlarga meni payomim bo'ldi ikkinchi gap imorati islomiyning ma'murlari va kormandlariga aytmoqchiman amirlarga aytmoqchiman ey amirlar ey voliylar ey qo'mondonlar ey hokimlar Alloh taolo sizlarga shu ne'matni berdi. Qur'oni Karimning shu ne'matini sizlarga berdi. 20 yildan ko'proq biz tog'larda, bog'larda yurdik. darbadar yurdik birodarlarimiz shahid bo'lib ketdi ustozlarimiz shahid bo'ldi birodarlarimiz jarohatlandi asir bo'ldi va qancha birodarlarimiz daraksiz bedarak bo'lib ketdi birodarlarimizni xabari yo'q qancha acha singillarimiz shahid bo'lib ketdi ota onalarimiz shahid bo'lib ketdi qancha ansorlarimiz shahid bo'lgan muhojirlarimiz shahid bo'lgan bugun alloh taolo shu hukumatni sizlarga berdi bugun alloh taolo shu imoratni sizlarga berdi bugun alloh taolo shu bayroqni sizlarga topshirdi shu bayroqqa xiyonat qilmanglar birodarlar ey amirlarimiz ey amirlarimiz alloh uchun shu bayroqqa xiyonat qilmanglar alloh uchun jiyon jinoyatdan uzoq bo'linglar biz sizlarga duo qilamiz biz sizlar uchun qurbonlik berganmiz sizlar sizlar amrlaringizga itoat qilganmiz mana shuncha ko'p xalqlar o'tiribdi bu xalqlar hammasi sizlar gaplaringizga quloq soladi sizlarga itoat qiladi chunki sizlar la ilaha illalloh muhammadu rasululloh dedilar Siler Kur'an-ı Kerim dediler. Siler Allahu Ekber dediler. Siler Resulullah dediler. Siler sahabe-i kiramın kanununu ornatamız dediler. Siler Hulefai Raşidin'in talimatını tatbik kılamız dediler. Şu için elhamdülillah şu halk siler bilen birgeydi. elhamdülillah bugün hem siler bilen birgeyken. Şu nimetini kadirleyinler. Allahu Ekber kebira. Bugün bu kuran Qur'oni Karimni o'qiyman degan bolani hukumatlar tutadi birodarlar bugun qur'oni karimga qur'oni karimni o'rganaman degan odamlarni biz diyorlarimizda hukumatlar shahid qiladi namoz o'qiyman desa ijozat yo'q namoz o'qishga o'n sakkiz yoshga kirgan bolalarga yigirma yoshga yigirma yoshga kirgan bolalarga namoz o'qishga ijozat yo'q soqollari oqarib ketgandan keyin suyaklari zaiflashgandan keyin ijozat bo'ladi soqol qo'yishga ijozat yo'q qur'on o'qishga ijozat yo'q bugun ey amirlar ey amirlarimiz ey sayyidlarimiz sizlarga qiladigan nasihatimiz shuki alloh taolo shu bayroqni sizlarga berdi zolimlarni yo'q qilinglar mazlumlarga yordam beringlar shu mazlum millat afg'onistonning millatiga rahm qilinglar bularning iqtisodini bularning iymoniyatini bularning iymonini bularning axloqini bularning diniga ergashgan jazbasini ko'taringlar yaxshi tarbiya qilinglar va yaxshi tarbiya qilib sahoba ikrom roziyallohu anhu majmainga o'xshash butun dunyoga bularni jo'natinglar toki bu afg'on millat arablarga o'xshash turklarga o'xshash dunyoni fath qilsin mazlumlarga yordam qilsin qur'oni karim mazlum bo'layotgan joylarga borsin qur'oni karim kuydirilayotgan joylarga borsin o'sha yerga borib jihod qilsin qitol qilsin allohning nurini tamom qilsin allohning nurini mukammal qilsin alloh taolaning alloh taolaning diniga xizmat qilsin ey afg'onistonlik millat tag'ayyur ey afg'onistonlik ma'murlar ey afg'onistonlik amirlar alloh subhanahu va taolo sizlarga aytadi bizga ham aytadi va musulmonlarga hammasiga aytadi lekin ko'proq sizlar alloh taolaning qur'oniga mutavajjih bo'ldilar alloh taolaning qur'oni uchun shariat uchun qurbonlik berdilar alloh taolo sizlarni aziz qildi nahnu qavmun azzanallohu bil islam alloh taolo bizni islom bilan aziz qildi ya ayyuhallazina amanu in tansurulloh ey musulmonlar agar sizlar Allohning diniga yordam bersizlar yansurkum alloh taolo sizlarga yordam beradi va yusabbit aqdamakum va qadamlaringizni mustahkam qilib qo'yadi Allohning la'natlari bo'lsin baynul milalga. Amin dinglar. allohning la'natlari bo'lsin baynul Milalga, allohning la'natlari bo'lsin amerikaga allohning la'natlari bo'lsin Rossiyaga, allohning la'natlari bo'lsin majuslarga alloh taolo afg'onistonni inshaalloh azod qildi obod ham qiladi inshaalloh butun dunyo hamma yo'llarni band qilsa ham inshaalloh agar biz qur'oni karimni mustahkam tutsak alloh taolo bizni obod qiladi sahoba ikrom roziyallohu taolo anhum ajmain bir vaqtlarda ironni fath qilib yurdilar tarixdan xabarlaringiz bor alhamdulillah Rumni fath qilib yurdilar, Iron, Forsni fath qilib yurdilar, hattoki Chinning sarhadotlariga Mashriqiy Turkiston, O'zbekiston, Tojikiston shu mintaqalarni hammasini fath qilib yurdilar. Ammo Madinai tayiba Madinai tayibaning ko'chalari xom edi. Madinai tayibaning ko'chalari xom edi. muhammad sallallohu alayhi vasallamning muqaddas masjidi masjidi nabaviy xom edi shuning uchun bu rang ro'g'anlar bu motorlar bu mansablar bu dabdaba shonu shavkatlar bu uylar bu ma'lum bu xotin fitnalar shunga berilib ketmaylik ey afg'onistonlik amirlarimiz ey afg'onistonlik musulmon haloyiq birodarlarimiz Alloh uchun mazlum qomlarga yordam beringlar. Va Afg'onistonda bo'lsin, Afg'onistondan tashqarida bo'lsin, zolimlarni yo'q qilinglar. Alloh taolo ko'p g'ayyur zotdir. U jabbordir, u g'affordir, u qahhordir. Bugun bizni va sizlarni imtihon qilmoqda. Bu dunyo fitnalariga aldanib ketmaylik, birodarlar. bu qur'oni karimni mustahkam tutaylik amirlarimiz alloh ulardan rozi bo'lsin ular shariat qonunlarini tatbiq qilmoqchi ey haloyiq ey musulmonlar sizlar ularga yordam qilinglar har bir davlat amir va ma'murdan tarkib topadi agar biz yaxshi ma'mur bo'lmasak alloh taolo bizga zolimlarni musallab qiladi va agar biz yaxshi amir bo'lmasak alloh taolo bizga yomon qavmlarni berib qo'yadi lekin alhamdulillah ko'p uzun tarixdan biz bilib kelyapmiz ki afg'onistonning millati ko'p qurbonlik bergan alhamdulillah amirlar ham yaxshi odamlar ma'murlar ham yaxshi odamlar ammo bir qoidani men sizlarga aytib qo'yganmanki biz jibril ham emasmiz va iblis ham emasmiz xato kamchiliklarimiz bor shu uchun ikkita nuqtadan meni gaplarim iborat edi qur'oni karimni amirlar ma'murlar birga tutmasa afg'oniston obod bo'lmaydi jomia jahoniy bizni e'tirof qilsin mayli qilsin qilmasachi mushkul yo'q qur'oni karim bizda bor ularda yo'q bu ne'mat bizda bor ularda yo'q alloh taolo bizga bergan ne'mat ularda yo'q shuning uchun biz qur'onni mustahkam tutsak inshaalloh alloh taolo bizni obod qiladi bo'ldi amirlar qur'oni karimni mustahkam tutsa va ma'murlar qur'oni karimni mustahkam tutsa madina tayyiba deb afg'oniston obod bo'ladi inshaalloh alloh taolo hammalaringizdan rozi bo'lsin alloh taolo ansorlardan rozi bo'lsin muhojirlardan rozi bo'lsin alloh taolo afg'onistonni ozod qilgan kabi obod ham qilsin alloh taolo imoratga qiyom bergan istehkom ham davom ham bersin alloh taolo mazlum musulmonlarga yordam bersin alloh taolo sizlarni bizdek mazlum musulmonlar mazlum muhojirlar mazlum musofirlar hamma joylardan kelgan shu musofirlarga yordamchi qilib bersin alloh taolo oralarimizda musulmonlarning orasida muhabbatni mavoddatni ko'paytirib bersin alloh taolo hammalaringizdan rozi bo'lsin alloh taolo xato kamchiliklarimizni kechirsin alloh taolo marizlarga shifo bersin الله تعالى بزق قلب صفاء بيرسن الله تعالى بزق عهد وفاء بيرسن وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا